для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Убачыўшы даніка немцы жвава загаманілі, некаторыя нават апусцілі аўтамат і парушылі свой роўны ланцуг. Адзін малады бадзёры падбег да даніка спытаў, паказваючы на двары: «Рузіш зальдат? Данік паківаў галавой: «Няма. Немец засмяяўся Хогут і тут жа дастаў губны гармонік, сыграў перад самым тварам ашаломленага даніка знаёмы матыў, Із-за острова на стрежень. Зноў засмяяўся, паказваючы белыя здаровыя зубы. Потым дастаў з нагруднай кішэні плітку шакаладу і працягнуў хлопцу. Данік узяў шакаладку, немец, здаволены сабой становішчам навокул, паляпаў яго па плячы і рушыў даганяць сваіх. Данік глядзеў яму след, што і сэрца яго ўсё мацней мацней сціскалася ад нейкай невядомай дагэтуль балючай крыўды. Было крыўдна за незнаёмага Алексея Кошліва, які загінуў, узрываючы мост. Навошта была яго смерць, калі гэта ні на хвіліну не затрымала ворага. Было крыўдна за сваю рэчку, якую ён любіў з маленства, за тое, што яна такая мелкая, якая і ў ёй так шмат бродаў. За сваю зямлю, за Сашу, якая так напалохана і дрыжыць у сховішчы, і за сябе. Як маленькаму, як блазнюку сунулі яму шакаладку, а магчыма гэта немец самы злосны і хітры фашыст. Ён зайшоў у свой двор, а і, шпурнув шоколадку ў лужину, затаптаў босымі нагамі, сеў на ганак і заплакаў не ў голас, а па-мужчынску ціха і пакутліва. У сэрце яго не было яшчэ той усвядомленай нянавісці да прышэльцаў, якая з'явілася пазней. Але пагарда да іх, агіда да іх гармоніка, недарэчнай ігры, шакаладкі ўжо з'явіліся – А самае галоўнае знік страх перад імі. Напалоханы сашаным расказам, яе хвароба ён хоць і трымаўся, не паказваў выгляду, але ў душы вельмі баяўся іх прыходу. Цяпер жа, калі ўбачыў іх, сустрэўся тварам у твар, страх знік. Конік пайшоў на гарод. Заплаканае, збялелае поле, убачыўшы яго жывога, узрадавалася і ў той жа час накінулася. О, Божа, у мяне сэрца чуць не выскачыла. Дзе ты бадзяюся, га? Валацуга ты няшчасны. Як табе не сорамна? Немцаў сустракаў, з панурай іроніяй адказаў Данік. Што ты плявузгаеш, а? Што? Чаму гэта плявузгаю? Вунь. Яны па вуліцы ідуць паўз нашу хату. Вунь, вунь, чуеш? Каля фермы іх мотоциклы траскатяць. А вы сядзіце тут, як краты. У яго голасе і словах было столькі сталага і мужнага, што старэйшая сястра разгубілася. Спусціўшыся ў сховішча, ён гаварыў тым жа тонам – «Саша, ты жывая тут?» Гэта ён спытаў з іроніяй, а потым сказаў сур'ёзна зусім па-сталаму. «Дарэмна ты так дрыжыш перад імі. Трэба гонар мець. Ха, бачыў я ўжо іх. Ха, адзін мне шакаладку даў. Сволач!» Данік злосна плюнуў на салому. «Саша, за цукерку хацеў купіць. Слова яго нечакана зрабілі на Сашу дзіўнае ўражанне. Быццам ёй адмянілі смяротны прысуд, які душыў яе, скоўваў, выклікаў прыступы гэтага дзікага страху, жахлівых уяўленняў. Не. Не-не-не. У яе страх не знік, як у Даніка, але стаў цяпер нейкі звычайны, як у іншых людзей. Гэта была боязь за самае дарагое за дзіця, за сябе, за ўсіх блізкіх, страх перад невядомым жыццём у акупацыі. Ці думаў хто калі-небудзь, што ім, Маладым, вольным, шчаслівым прыйдзецца жыць у акупацыі. Слова якое нязвыклае. Раней, калі Саша, чытаючы кнігі аб мінулым аб грамадзянскай вайне, сустракала гэтае слова, то ніколі не ўдумвалася асабліва ў яго сэнс. Яна ўпершыню зразумела гэты сэнс, калі яшчэ там за дняпром прачытала прамову Сталіна. Але ўсё адно да самай гэтай хвіліны ніколі не думала, што ёй прыйдзецца жыць на акупіраванай тэрыторыі. Спачатку яна верыла ў дзве вялікія ракі. Потым хворая дала сабе клятву, што адступіць, уцячэ, памрэ, але з гэтымі нелюдзямі не астанецца. І вось не адступіла. Памерці таксама нялёгка трэба жыць жыць жыць але як жыць як бы яшчэ не верачы што гэтае жудаснае слова акупацыя стала рэчаіснасцю саша амаль шэптам спытала ты праўда бачыў іх данік вельмі мне хочацца жартаваць значыцца мы у акупацыі. Саша прамовіла вельмі сумна, але поля ўсцешылася, што сказала яна гэта цвяроза, без роспачы, без крыку, як мог бы сказаць кожны здаровы чалавек. Поля вельмі баялася, што ў сястры пасля здарэння ў лесе нядобра ў галаве. У акупацыі Данік хмыкнуў: « На сваёй зямлі, Ён, відаць, разумеў гэтае слова неяк інакш па-свойму. Ён не жадаў лічыць сябе зняволеным на сваёй зямлі, у сваёй хаце. Размаўляючы яны насцярожана прыслухоўваліся, што робіцца ў вёсцы. Страляніна не чуваць было нават у далечыні. Быццам вайна нечакана аддалілася на многа многа кіламетраў. Але за ракой гурчалі маторы, шум матораў пачаў хутка набліжацца, перайшоў магутны гул, ад якога дрыжала зямля і на галовы ім сыпаўся пясок. Зноў самолёты, зауважила суседка. Не, танкі, адразу вызначыў Данік. Нашы ўзарвалі мост на шашы. Яны ідуць цераз грэчку каля фермы. Адразу туды выйшлі, быццам паказаў хто. Хіба мала яны закінулі шпіёнаў, зноў спакойна і разважліва адгукнулася Саша. Каб узарваць мост, пайшоў на смерць Алёша Кошалеў. Запомніце яго імя. Гэтак жа ўрачыста, як сказалі яму, вымавіў данік і цяжка ўздыхнуў І ўсё адно гэта не затрымала іх. Эх, што наша рэчка? Жанчыны не спыталі, хто такі Алёша кошаліў і адкуль данік усё ведае. Увогуле з таго моманту сёстры непрыкметна для сябе перасталі лічыць яго малым, за якім трэба глядзець. Цяпер ён пасталеў у іх вачах. Яны слухалі яго уважліва і, напэўна, падпарадкаваліся б любому яго загаду. А Можа, і нашы дзесь Вось так усхліпнула суседка, пачуўшы пра смерць, Адступаюць, адступаюць, а потым няхай не адступаюць. Злосна перапыніла яе Саша: Мой не адступае, Майму няма куды адступаць, Таму яны трымаюцца там. Адкуль ты ведаеш, – здзівіўся Данік. «Ты ж сам чытаў зводкі!» Хворая Саша кожны дзень прасіла брата схадзіць да чырвонаармейцаў і дастаць газету. Са страхам шукала яна паведамлення ці намёку сярод горкіх навін, што здалі Мурманск. Паведамлення такога не было – Наадварот, яна прачытала радкі, якія пераканалі, што горад, дзе служыў Пятро, не здадзены, стаіць, змагаецца. І вельмі нават можа быць, што гэта ратавала яе. З дзіцячай наіўнасцю яна верыла, што там, дзе яе Петя, не адступаюць. Там змагаюцца па-сапраўднаму. Гэтая вера нараджала іншую, што ён жывы, што ён будзе жывы. Поля лепш, чым хто іншы разумела сястру, а таму моцна тузанула брата за рукаў і сказала нечакана: "А Пайду я прынясу што-небудзь паесці, не паміраць жа нам тут з голаду. Пад вечар на паўднёвым усходзе, куды адступілі нашы, зноў загрымела артылерыйская кананада. Усе вызначылі, за лесам, дзе пачыналася украінская зямля, разгараецца бой. Гэта недалёка кіламетраў за 15. І Саша з надзеяй, з душэўным трапятаннем услухоўвалася ў страляніну. А можа, гэта пералом, можа, вернуцца нашы, але не. Дарэмна яна спадзяецца, вельмі ж ужо многа ідзе іх гітлераўцаў. Яны запаланілі вёску шнырылі па ўсіх кутках на вуліцы, У пяску буксавалі іх машыны, салдаты заходзілі ў двары ў хаты, Мабыць, ведаючы аб сховішчах, прайшлі па гародах і загадалі вяскоўцам вярнуцца ў хаты і заняцца справамі. Акупантам хацелася паказаць, што улада ў іх трывалая, што ў першыя ж гадзіны яны, умеют навести належный парадок. выбегшы са сховішча убачыла немца, што стаяў пад грушай з аўтаматам на грудях і ў жудасці адскочыла назад. Салдат здаўся ёй падобны да таго, які вёў іх на расстрэл. Саша, напэўна, асталася б там у цёмнай яме, але плакала дзіця і выдавала іх. Немец цярпліва чакаў пакуль вылезуць усе. Поля сілком выцягнула Сашу, Вылазь, дурная, а то чаго добрага яшчэ стрэляць сюды. Немец, убачыўшы яе з дзіцем, прыветліва заківаў галавой і заўсміхаўся: "О, мутер!" Але Саша не верыла гэтай прыветлівасці, усмешкам і хавалася за Даніка. А хлопец глядзеў на ворага з ненавісцю. Немец, мабыць, прачытаў гэтую нянавісць у яго вачах, бо раптам нахмурыўся і зусім іншым тонам выгукнуў: "О!" Пагразіў даніку кулаком, дулам аўтамата паказаў на хату: "Лос, лос!" Ён давёў іх да хлява і пабег у суседні двор, дзе весела рагаталі яго сябры. Траянавы хутка зразумелі, чаму там такі рогат. З немцамі гутарыў па-нямецку дзед Андрэй, іх сусед. Гэты дзікаваты і надзвычай балбатлівы дзед у першую сусветную вайну, будучы ўжо немаладым чалавекам, абознікам, трапіў у палон і гады два прабыў у нямецчыне. Цяпер дзед паказваў сваё веданне чужой мовы. Неўзабаве, калі немцы, добра нарагатаўшыся, разышліся, дзед з'явіўся ў хаце Траянавых, вясёлы, жвавы. «А што, хе, не касаў я вам!» выгукнуў ён з парога. Я заўсёды казаў, што немцы народ культурны. Ты глядзі, якую запальнічку мне падарылі. Фіць! Дед пстрыкнуў запальнічкай і здаволена, як дзіця засмяяўся. Хадзе, Саша, няхай не дрыжыць дурная, гэта э, на яе нейкія бандыты напалі. У сям'і кажуць не без выратка. Бандыты ўсюды ёсць. Саша, вярнуўшыся ў хату пасля таго, як немцы выгналі іх са сховішча, адразу ж залезла з дачкой на печ. Загарадзілася рознымі лахманамі, каб не было відаць. Дзедавы словы вельмі балюча ўразілі яе. У той час, калі сэрца блівалася крывёй ад вялікага гора і крыўды, ажно думкі блыталіся ў галаве. Гэты стары блазін быццам радуецца, ды яшчэ выхваляецца нейкай цацкай – як яму не сорамна, З глузду ён з'ехаў ці што? Саша не вытрывала шэптам, але з болем з душэўным крыкам попрасіла: « Сціхніце, дед, Гора прыйшло, а вы, Няўжо вы не разумееце, што здарылася? Адзед за запальнішку гатовы ўсё прадаць, злосна кінуў данік, які дагэтуль лічыў дзед Андрэя сваім лепшым другам. Стары, відаць, зразумеў недарэчнасць свайго ўчынку і спалохана замахаў рукамі. «Ой, ой, што гэта вы, га? Хіба я не рускі чалавек? Гэта я толькі дзеля таго, каб Саша вельмі ўжо так не баялася». Што не ўсе яны такія, э, ёсць культурныя. Пабачым іх культуру, адгукнулася полякая маўкліва, як заўсёды старанна прыбівала ў хаце, падмятала тыр сукрэйду, што насыпаліся ад выбухаў. Ой, пабачым, пабачым, згадзіўся дзед і з незвычайнай для яго паспешлівасцю быццам баючыся нейкай крамолы выскачыў з хаты. Ой, стары дурань, вылаяўся данік і ўзрушаны, таксама пайшоў на двор. сэрцам няспынна грымела кананада. Данік разумеў, што там вялікі бой, можа нават такі, як бітва пад барадзіно. Хлопец прадаўжаў мысліць гістарычнымі катэгорыямі. Інакш немцы не кідалі б столькі авіяцыі, эскадрыллі бамардзіроўшчыкаў і штурмавікоў праносіліся над шашой лесам, і зямля ўздрыгвала ад моцных глухіх выбухаў. Думкі і сэрца хлопца былі там, дзе грымелі гэтыя выбухі. Ён нават у глыбіні душы пашкадаваў, што такі бой разгарэўся не каля іх вёскі. Тады, магчыма, яму ўдалося прыняць некі ўдзел. А немцы ўсё ішлі ды ішлі. І здавалася, не будзе канца плыні машын, танкаў, пяхоты. І ўсе яны спяшаліся туды, дзе грымеў бой. У вёсцы не затрымліваліся і нікога не чапалі. Аднак Данік хоць і не чуваў больш страху перад імі, лічыў, што лепш усё-такі не мазоліць ім вачэй. І ён залез на вышкі ў хляве і назіраў адтуль. Пад вечар неба праяснілася. Вялікі ярка-чырвоны быццам абмыты шар выкаціўся з хмар, і каціўся над далёкімі лугамі, каб неўзабаве ўпасці ў сош. Дым вайны не засланяў сонца. Яно заходзіла, як звычайна, у жнівеньскі дзень. загулі самалёты. Вяртаюцца. Адбамбіліся гады, падумаў Данік і нават не стаў іх шукаць у небе. Абрыдла глядзець на іх. Але што гэта за свіст, блізкі выбух скалануў хлеў. Каля калгаснай фермы, дзе немцы зрабілі пераправу цераз рэчку, адзін за адным шугалі ў гору слупы агню і дыму. Данік убачыў свае савецкія самалёты з такімі роднымі чырвонымі зоркамі на крылах. Яны бамбілі пераправу. Саша і поля выскочылі з хаты і пабеглі на гарод у сховішча. Гэта нашы, нашы! радасна крычаў ім Данік. Яму здавалася недарэчным хавацца ад сваіх бомб, хіма могуць яны пацэліць у сваіх. Саша спынілася каля сховішча і з ленкай на руках упершыню без страху сачыла за бамбёжкай. І ўпершыню ў гэты цяжкі трагічны дзень яна з удзячнасцю падумала пра сваіх, пра гэтых вось лётчыкаў. Надзея, якая з'явілася, калі яна пачула кананаду, загарэлася з новай сілай, а можа і сапраўды гэта пералом. Самалёты хаваліся за лесам і з'яўляліся зноў, заходзячы на цель па некалькі разоў. Бомбы трапілі ў кароўнікі, яны гарэлі яркім полымем, а крыху воддаль ад пажару гарэў агромністы шар сонца. У небе натужліва вылі, звінелі маторы, трашчалі кулямёты, недзе за хмарамі і дымам ішоў паветраны бой. Поля клікала Даніка але таго і след прастыў. Гэты хлопец у магілу мяне звядзе скардзілася і плакала яна. Саша маўчала. Яна не адчувала асаблівага хвалявання за брата, і ёй было няёмка праз гэта. Дарэчы, яна не хвалявалася так, як поля і за бацьку, які пайшоў у армію. Няўжо яна стала такой адчувальнай, эгоісткай, што акрамя дачкі і мужа больш ні аб кім з блізкіх не думае, не турбуецца за іх лёс. Не. Не, не, не, гэта нешта іншае. Бацька выконвае свой абавязак. А Данік Данік Ён Yon не маленькі, як думае поля. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.